gurekin. Hortaz, mintzatzeko, Joana Oki, Asia Elkarteko presidenta egunon. Egun hon. Ez lehenik, eh, Joana Oki, baute da gerorik lan munduan xibrotak gaztentzat. Bai, prefosta. <laughs> Beste lan horro, laster gazkapiko bitzuk. Ez justoki lan gu eidea jakustia duk eh, lan abadela sibeun eta surtut zer ofizio baden, zer, zer lanetan uh, eh, ben benlekiat zamaiten dien proiektu unen abiapundua aipatzeko, zek motivatu zaituzte eh, hortan partitzela? Uh, azien uh, nahi kuntia betidan izan duk uh, aminibat lan egitia e, ekonomiai edo gaztek heben lana atzaman dezen eta ordin uh, uh, hamar bat urte kleja hasi uh, sos prestatzeko sibeuna instalatzen dien gazter, eta geoztik geho uh, pijai, uh, fe, diagu, poen informazioan jenez, ordin uh, be gaztik uh, lagun zentiagu, balin badie galto, ben orientazioni haibuz edo zuin nahi Eta geo uh, dila bizpahi urte egin ginean uh, luralde diagnostika bat. Nahi beikunin, Nahi baduk, xede berri bat abiatu bena luraldian eh, beharrei arrapostxe maiten zina. Prezeski, zer egin ditaike diagnostiko bezala, Siberuan, lanaz? Eta, be, nahi gaztik, juitentuk, ez eh, peitie beti atzamaiten, eh, egiten titie ikasketak, eta gio, ez ti atzamaiten lanik ben ikasketekin untsa juiten dena, ordin, Siberotik juitentuk, eta ez bortxa zara Eta aldiz, uh, eh, Sibeuan, uh, eh, enpresa nausi zumaitek, errandiki, eh, ez etziela aiza atzamaiten gazteik kargu sumaiten tako. Eta baduk zuinari uh, kargu baduk eskulan zumait edo beste kargu, fen, nula erran, kargu goaxigo sumaite, uh, kargu zumait eta jola, eta ez di gazteik Fibiotar gazteik eh, lan hori egina edina. Informazio eskax bat badala, senitu duze hor? Be, heltu bat da lotua mentx dela gazten edo liceo eta kolegiuk eta enpresen hartin. Enpresek behar di egazte eta, eta gaztek ez di e bortxaz atzamaiten lanik. Ordin, menz duk informazione, informazionia gazter eraiteko zer lan mota baden eta ordin uh, zer ikasketa egin behar dien heben lanan atzamaiteko bigarren urratz batean joan entziztela enpresen eh, ganat eh, aipatuko ipatuko dugu joana hauki, lehenik elkar lana ipatu dugu, odaz uh, eh, azia eta erri elkargoaren artean nola uh, osatu da, nola muntatu da? Ordin guk, baginean uh, gu ideia orientazio lan egitia, Eta bena guk behar ginean uh, informazione zehatza, jakiteko sibeuan lan baden, Eh, eta sumat jente erretreta lajunen den, lana eh, lan arloka sumat enplegu baden, eta ordin hortako gu jungutuk eh, herri alkargoa eta oda zengana, hek betie informazione zehatza. Eta ordin, emeki emeki, be, hasi gutuk biekin lanin, eta biek behitie informazione desberdina, mena biak uh, guetako beharrezkoak tutuk. Herri alkargoak uh, eh, habosek ezagutzen dik uh, <clears throat> lan mundia bena nula eran egintzeko informazionekin eta minibat badi ikuspegi horokor bat, eta odazek badikoa uh, urte sumait uh, lan inaidela xuxenka lantegiekin, ordinek badi hajeman xuxen hoi uh, lantegiekin. Eta lehen urratxa, beraz, merkatu horren aztatzea edo ikerketa baten egitea, ze metodologia erabilia izan da? Ordin, eh, hor aurten abiatzen duk, eta nahi duk lana partekatu diagu. <clears throat> Odazek, eh, ez parka, herri alkargoak, haik eh, txerkatukotik zenbakiak horrohek hu kostumatuk behitia ikerketa hoien egitea eta odazek aldiz e, eh, egin entie inkestak eh, lantegietan, xuxenka, zehatzkiago ben beharren ezagutzeko. Eta guk aldiz uh, eh, azian, uh, geho bilkua publikuak antolatuko tiagu lan arloka, ehm, beste galtzo mota sumaiten galtzegiteko, galtzegiteko habosek uh, lan arlo bak Amini bat, eh, istoiai buz eta zerri buz zuiten den, eta geho eh, batiagi beste galtro zumait, amini bat jakiteko eh, ze formakuntza egin behar den, hek nula ben lan arlua jakutsina hidien gazter, gazter inbea emaiteko lan arlo hoi eta buz juiteko, guk habo amini bat informazioen kalitatibua, jakiteko zenbakietaik uh, eh, hurrunago, zer uh, jakutsi behar den gazter, zer uh, eh, itzinin ezai behar den. Zenbat uh, enpresa guti gora bera, eh? e, tipi edo ahondi bada Siberuan? Ordin hor, enik ekasko kerek bat edo, egun bat ez dakit. Nik eranen nikak berehun mena enik bat esigur. <laughs> Hola, sai. Bigarren uh, gero eh, horiek egin ondoan, ahloka bilkura publikoak ere antolatuko dituzue, eta lasta horiek ez, zenta noiz bukatuko da lehen urratxa, bigarren ari lotzeko? Ordin, uh, eh, nahi baduk egiten lehen urratxa zenbakien ahoi odazek eta herri alkargoak egin die ben aldetik, abiatuk duk eta hoi uh, hek die egiten, eta bigarren urratxa uh, bilkua publikoena, abiatuko äh, duk äh, urtaila undarin, dagun uh, äh, astizkenian, eta uh, bi hastetaik badukek bilkua publiko bat maiatzilat hartino, lan arlo oen igaiteko. E, bilkura horiek nori zuzenduak dira enpreser edo gazter edo biher? <clears throat> Surtut enpreser, hek behiti lan mundian ikuspegi bat, eta surtut enpreser edo kumitatu gotiago ebai adibidez ehm, me, soziala eta bedezientako eh, ikerketa bat jamanik izan zian eh, jadanik, eh, hek jadanik jakiteko be, zer, zer mens baden eta zer behar baden, ordin ikerketa sumait egintien jentike kumitukek. Ordin guk kubitatzen tiagu jente sumait, bena nahi ginean publiko ki e, be, deia zabaltu, jente sumaita hasten batugu edo zuin nahi jente jiten ahalbeita behikuspuntian emaitea. Ondotik, uh, eh, sedia duzue, uh, eh, setasun guztiak biltzia, ofizioen gida sortzeko, susen nola ikosizte? Bai, ordin, eh, <clears throat> zenbakiak, efen, geho uh, informazioa horroa bilduko diagu eta zenbakien abe, fein, odaz eta herri alkargoak emanen daizkien zenbakiak, eh, amini bat kutsatuko txagu, be enpresan hausiek eta bilkua publikuetan parte hartu dien uh, jenten, eh, jentek errandien aikin. Geo, lan arloka, Na, alde batetik zenbakien emaiteko, eta geoa minibat aitzinin ezarteko lanbide zumait nune uh, be, beharra baden, gazte beharra baden, eta ordin enplegu hoientako jakutsiko diagu. Ze formakuntza egiten ahalden, eta jakutsiko diagu bai eh, gazte zumait enplegu hoi egiten diena, aminibat aitzinin ezarteko be enplegu hoien alde hunak eta zentako interesgarri dien enplegu hoik enpligu horiek aitzinean eh, ezartzea, ez da pixka bat eh, mugatzea ere eh, beste lan posibilitate batzu gazten dako? Ordin, justokian, hatxarretik uh, gue lotxa zian amini bat gazten mugatzia, eraitia, jakustia, ale, hoita hamar lan, eta gazter eraitia, ebe, esibeun egon nahi bazide lan hoik egiten tutzie, eta e, ez bat maite, e, Eta, ordin, important atzaman diagu, horren kantin, jakusti haibai, ahaldela gue enplegia sortzen sibeuan, eta ordin aitzinin ezaiko tiagu, gazte ben enplegia sortu dienak sibeun, izan da din, fein, suinahi lan ahlotan, jakusteko, bo, ba, importantena, lehenik, zer lan baden, mena horren kantin, Nahi baduk gu enplegia sortu, balin badugu amets bat, balin badugu zerbait hanitz maite duguna, ahal dugula gu enplegia sortzen, eta jakutsiko diagio ebai, zer uh, eh, trezna baden gazten laguntzeko ben uh, lantegien muntatzen. Metodologia pixka bat aipatu dugu joan auki, zer laguntza mota ukan edo ukanen eh, duzue? Ordin, hasteko ikendiagio uh, udabiltzaen uh, soz laguntza bat, Horrek uh, untsa laguntu uh, sedian uh, abiatzen, uken behitugu lehen uh, soz lagungoa bat. Herri alkargoak ebai uh, sustengatzen gitik uh, haiek uh, urtoz uh, gue sediak aitzina jamaiteko. Eta beharko diagio atzaman uh, beste soz uturri zumbait uh, be, asiako langilean pakatzeko. E, egitura horien uh, laguntza ekonomikoa da bakarrik? Ordin... Uh, Ez, udabiltzak, bai udabiltzak, bai herri alkarguak, e, eh, betidanik jarra ikitzen udabiltzak, eh, be, hor, eh, sedia hasiz gehoz, bena laguntzen guti, e, partaiden atzamaiten, e, hanitz laguntu metodologia metodologian eta partaide berrien atzamaiteko, sojuturi berrien atzamaiteko, e, guetako gu gazte gutuk, gazte alkarte baduk, eta hek e, sustengu tekniko hoie ekarten dikie. Eta herri alkargoak eta odazke laguntzen gitie metodologian aldetik eta gaizahan itx eh, komunikazionia edo zuin xailetan. Hor ziren egiturak ere, ba, misión lokal edo tokiko misuarekin, harremanetan sartu zizte? Eh, guti, geho parte hartzen diagu eh, herri ekonomia taldian, eta hortan batutuk beste be egitua hanitz, bena gu, lan egiten jagu mementoko herri alkargoa eta audazuekin. Zu Asia elkartekoa zira, hor um, duzu, eh? bat ere baduzuela, baduzue beraz eh, proiektu hau uh, eta lanari buruz, baina uh, elkartea bera zertan da? Hor zin, uh, elkartea bea... Elburua behar bai, elburua hori taraziz behar da? Ordin, uh, hatxaretik uh, elkartian helbuia gazte alkarte bat izatia zian, ordin, oek badiagu hoita hamar urte beno gutiago, eta uh, eh, behizantuk uh, eh, gazte banda desberdinak, eta helbuia duk lan egitia gaztiak sibeune gonditin, ordin, alde batetik ekonomia eta bestaldetik uh, sibeuan untsa izateko, izaten du kultura, soziala, Eta ordin uh, gazte banda batetik bestila gue gue amini bat uh, inbeen abea egiten tiagu xede desberdinak. Ordin hor gu baguntian banda bat bazian apeprez uh, eh, lauzpa bost urte hor ginela. Eta zaharrenak haitutuk juiten, ordin haigutuk gazte berrien biltzen. Be jarraikitzeko. Zon bat ziste karte horren inguruan? hamar bat. Uh, lautan hoita hama sortian sortu zian eta beti izan duk uh, hamar bat gazteko banda bat. Eta gio uh, zaharrenak juiten dielaik, <clears throat> juiten dielaik uh, behar memento gien eta gio harra biltzentiak gaztik uh, hamar bat eta heltzeko apeprez. Siberuan lan eta bizi egitasmoa ipatu dugu zurekin joana oki, justu ondoko itzordua zoin da? Ordin, uh, dagin uh, urtzailean hoita bianduk, dagun ostegunian, maulen uh, eta hor eh, guelehen eh, lan arlua, asuantzak, bankak, uh, imobilia, komertzioa et, eta gestionia dukek. Sibeotar egerian eranik. <laughs> Joan Auki, beraz, mil esker gurekin egonik, Asia elkarteko presidenta zira, eta beraz, kuraia ontsuen proiektuan? Eskerrik